sa pamamagitan ng espesyal na kaayusan sa Warner Brothers. Ipinagmamalaki ng Pokemon Detective Pikachu na maghalok ang sumusunod na pangunahing motion picture sa video cassette.